Labrīt vēlreiz. Man ir liels prieks būt šeit jūs priekšā. Tiešām liels prieks jūs redzēt. Un šis vārds tiešām, ko es saņēmu no Dieva, tas tiešām es ticu, ka viņš ir ļoti, ļoti svētīts gan priekš mans, un es ticu, ka arī priekš jums, jo trešdien piezinīja Matīs un vienkārši <laughs> palūdzu, vai es nevarētu šodien šajā dievkalpojumā sludināt vārdu, un es ilglūdzu Dievam, kungs, ko tu gribi? lai es, lai es sludinu, jo es neko negribu no sevis pašu sludināt. Es gribu, lai tas vārds ir dzīvs, kas nāk no dzīvā Dieva, lai viņš ir paties, un es ticu, ka viņš būs īstā laikā un īstā vietā. Un aizvakar es tiešām vakarā lasīju bībeli, un es uzšķīru rakstiet, un es sapratu, jā, tā ir īstā, jo es sajūtu, ka sirdī tiešām tas ir aicinājums priekš manis, to tam sekot, un es ticu, ka arī tas vārds uzrunās jūs. Un pirms es sludināšu, lūksim par vārdu. Dargais debes tēvs, es tev pasakos, kungs, par tavu vārdu, tēvs, par tavu vārdu, ka viņš ir dzīvs, paties, svēts, un es pateicos tēvs, ka es varu būt šeit, tavā priekšā, kungs, draudz priekšā, ka es varu stāvēt, Dievs, un es lūdzu, Dievs, lai tas vārds, ko es sludināšu, tēvs, lai tas nebūtu no manis, lai nekas nav no manis izdomās, Dievs, lai viss ir no Tevs, kungs, lai Tavs vārds, kungs, tiek sludināts svētā gara spēkā, un es lūdzu svētais gars, lai Tu pieskaries ikvienai sirdīgi, ikvienam, kas mēs šeit esam, lai Tu svētais gars uzrunā, lai Tavs vārds, kungs, piepildi ikvienu sirdi, lai Tavs šis vārds, kas tik sludināts, lai viņš izmaina mūsu dzīves, lai viņš dod jaunu redzējumu, lai tās lietas, kurās mēs varbūt dzīvojam, kas ir nesakārtots, lai caur Tavu vārdu tās tiek sakārtots, un lai mūsu dzīves, kungs, ir pilnīgi, kungs, pareizes Tavā priekšā tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai svētīts ir šis laiks, lai tavs vārds, kungs, tiešām ir dzīvs, paties, dod mums atziņas, atklās mums gārtēvs, lai mēs saprotam, kungs, ko tavs vārds mums māca. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Amen. Un, un sprediķa nosaukums būs, vai mana dzīve ir tīkam Dievu priekšā. Un uh, es sapratu to, kad ir tomēr ar pagājis ilgs laiks, kopš uh, es esmu kristietis, ir pagājuši kaut kādi astoņi gadi. Un Dievs man vienkārši parādīja, es, ņem, es Dievam jautāju, kungs, ko tu gribi ar šo vārdu vēstīt? Un Dievs man tā parādīja manu pagātni, kāds es biju pirms tam, kad es nebiju ar Dievu, un kāds es esmu tagad, šo laiku periodu, kad es esmu ar Dievu kopā. Un Un tiešām, ka tā aizdomājas, īstenībā Dievs tik daudz ir darījis manā dzīvē, un es ticu, ka arī jūs dzīvē, ka tas liek novērtēt, un tas liek vairāk atvērt savu sirds viņam un vēl, vēl vairāk mīlēt. Un es gribu nolasīt rakstu vietu, iesim uz Pāvilu pirmā vēstuli Tesaloniķiešiem, 4. nodeļa. 4. nodeļa, Pāvilu pirmā vēstuli Tesaloni, Tesaloniķiešiem, 4. nodeļa, no 1. līdz 12. pantam. Un tur arī ir tas virsraksts, Dievam tīkam dzīvu. Ceturtā nodaļa, no 1. līdz 12. Un tad, kad lasīsim, tad tā pārdomājiet savās sirdīs to, ko Pāvils mums, Pāvils mums vēstī. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācam kungā Jēzu. Topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši, kunga Jēzus uzdevumā jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības, zinat, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam izmantot teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēt tapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devi savu svēto garu. Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Un to jūs arī darat ar visiem brāļiem – par visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, topiet šai ziņā vēl pilnīgāki, turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums nepieviena nebūtu jāgriežas savās vajadzībās. Amen. Izraks, jā, izlasot šo nodaļu, šīs rakstu vietas. Es vairākas reizes lasīju, un es lūdzu svētam garam, lai viņš tiešām dziļāk manā sirdī uzirtiņ šo augsni, lai es saprastu tiešām, nu, kas ir tās lietas, pie kā man ir jāpieķeras. Un pirmais jau, ko Pāvils mums māca, ka kungā Jēzu, ka mums ir jātop vēl pilnīgāki. Tas, kāda mēs esam šajā, šajā brīdī, ja, kāda mēs esam bijuši līdz šim, Viņš māca mums būt vēl pilnīgākiem. Viņš māca mums, ka mums ir jādzīvo tā, lai Dievam patikt. Un, jo tā jau ir tā Dieva grib, kad lai mūsu dzīve būtu svēta. Dievs negrib, ka mēs vienkārši dzīvo tāpat. No rīt pieceļamies, izdaram kaut kādas savas lietas, vakarējam gulēt, Dievu pa, diena pavadīt. Dievs, Dievs ir sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš ir ar savām dārgajām asinīm atpirts mūs no grēkiem. Un tā cena ir bijusi ļoti dārga dēļ mums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mūs mīl. Un viņš negrib, lai mēs vienkārši tāpat dzīvot. Viņš negrib, lai mēs vienkārši to dzīvu pavadam tāpat, bet viņš grib, lai mēs būtu svētāk. Viņš grib mūs vēl vairāk sev tuvināt. Bet ja mēs bloķēsim sev, ja mēs vienkārši neļausim uh, tuvoties, tad uh, mēs vienkārši stāvēsim tur, kur mēs esam, un, tā, un mēs nezinām, uh, kas, kas ar mums notiks rīt, parīt vai pēc kādu laiku. Dievs vēlas, lai mēs būtu svēti, un viņš mūs māc atturēties no ikvienas netiklības. Tas ir atturēties no ikvienas, no ikviena grēka. Un es sapratu to, ka manā dzīvē, pirms es nepazinu Dievu, es to liecību nevienam arī <laughs> neesmu stāstījis, bet es sajūtu sirdī tādu aicinājumu, kad man ir jāpadalās ar savu liecību, kāds es biju pirms es pieņēmu Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju, ah, ah, es tāpatās, es ah, ļoti mīlēju alkoholu, staigāju grupās, mums pat bija nu, 11 gados, no nu, kaut kādiem 14 gadiem mēs bijām tā tādās bandās, mēs staigājām, zagdam, laupīdam, es mācījos arodas skolā un sacījos, ka tie jaunākie kursi, kas bija, brauc tāpatās, vecāki bija iedoši kaut kādu naudiņu līdzā, mēs staigājam, kā saka, sitām viņus un laupījām naudu, un es staigāju. Mājās es pat nebiju nedēļu, divas nedēļas es nerādījos mājās, jo, jo es biju ievilkts tik tālu iekšā tajā purvā, kad es sapratu, ka man tā dzīve patīk, apkārt ir draugi, tu esi tā kā, viens no autoritātēm, tev patīk labi atpūsties, naudas nebija, bet tu zināji, ka tu varēji aiziet kādam to atņemt, varēji piedzerties, vienalga kaut kur aizbraukt, atpūsties vecāki, vecāki uztraukušies, nu, vienkārši tā dzīve bija briesmīga, briesmīga un, un, un, un, un bija reizes, kad, bija reizes, jā, kad es pat biju arī policijā, Es arī esmu sēdējis izolātorā, un, bet paldies Dievam, kad, kad Dievs, kad Dievam plāns manā dzīvē. Un, un man bija viens solis īstenībā līdz cietumam, un pateicos Dievam tiešām par viņu lielo mīlestību un žēlstību, kad Dievs deva tādu laiku, man iesauc armijā. Un, un bija tā, ka es tā kā varēju iet, tā kā ne, nevarēju iet, bet es tā kā biju saņēmis sirdī labi, ja mana ārsta komisija viss būs kārtībā, ja veselības stāvoklis atļaus, es iešu, un man bija pirmā veselības kategorija, visu to, kad es biju nodzēries un tur nopīpējies un, un, un traks lietas darījis, bet man bija laba veselība. Un es tiku iesaukts bruņotajos spēkos alūksnē. Un tas sākums bija grūts, bet paldies Dievam, kad armija tāda, tāda vieta, ja, ka tu iznāc no šīs vidas, ka tu vienkārši esi ielikts tajā vidē un ka tu saproti to, ka tur tev ir jāpastāv pašam par sev, kad apkārt visi mēs esam vienlīdzīgi un, un kad ir, par mums ir augstāk stāvoši un kad Dievs ied, kad Dievs vienkārši nolika, lai, lai izmainītu manu raksturu, manu sirdi. Un es tiešām pateicos viņam par to, kad mans raksturs tika izmainīts, ka manī tika ielikt disciplīna un, un, un beidzot dienēt, Eh, man tā armija pat iepatikās. Es pat biju palicis eh, virsdienestā, Saimas valsts prezidenta drošības dienestā, un mēs apsargājām deputāts, un, un, un arī dzīvojot Rīgā, tad arī nācis laiks, kad es vērsos pie Dievu. Un tas laiks ir pagājis, un soli pa solim es sapratu to, ka, ka Dievs ir vienkārši brīnišķīgas lietas darījis manā dzīvē tā kā jūs arī paskatāties uz savu pagātni, un tā, ka jūs dzīvojat tagad, es ticu, ka jūs arī apskatāties, kādi jūs esat bijuši agrāk un kādi jūs tagad, jūs vienkārši varat novērtēt to, kā Dievs ir strādājis pie mūsu dzīvēm, pie mūsu sirdīm. Un tas jau ir tas, ko, ko Dievs ar savu vārdu saka, kad eh, mūsu dzīvē jābūt ir svētai. Un tā ir viņa griba. Un tā tad Dieva griba ir tā, ka mēs katrs esam šeit. Dieva griba ir tā, ka mēs katrs to, topam pilnīgāk, ka mēs atturamies no tām visām grēcīgām lietām, no pasaulīgām kārībām, jo viņš jau mums dod svēto gara, kas mūs, kas mūs vada. Un galvenais, ko es sapratu to, kad pāri visam Dievs pārsvarā viss ir uzrunā mūs ar mīlestību. Un arī tas, ka mums savā starpā ir jātur mīlestība. Un Un svarīgi ir tas, ka mums ir jādzīvo klusa un svēta dzīve. Un es sapratu to, kad uh, lūdzu Dievam, ko tu, ko tu kungs grib uh, pateikt to ar klusu svētu dzīvi, lai mūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē. Dievs ir izmainījis mūsu dzīves, un Dievs vēlas, lai mēs nedzīvojam kā, kā tie cilvēki, kas nepazīst Dievu, ja, kas, uh, kam sirdis ir vērsts pie kaut kādām pasaulīgām lietām, pret mankārību, pret netiklību, ja, kas, kas dara trakas lietas, bet Dievs grib, lai mēs esam klusi un lai mēs ar savu dzīvu parādām vienkārši piemēru tiem cilvēkiem, kas nepazīst viņu. Un līdz ar to, ja mēs tā dzīvosim, Dievs par mums gādās, Dievs par mums rūpēsies un mums nebūs nepie, nepie viena jāgriež savās vajadzībās. Dievs mūs svētīs ar to, tāpēc, ka mēs paklausam un mēs viņam sekojam, mēs esam uzticīgi viņam. Un atšķirsim uh, Pētru, pirmo Pētru vēstu. Pirmo Pētru vēstu. Pirmā Pētru vēstu, pirmā nodaļa. No 13. līdz 25. Un Pētra pirmā vēstu no 13. līdz 25. pantam. Tas ir aicinājums uz svētu dzīvi. Un šeit ir ar, arī atbild uz to, kā tad ir tā tīkamā dzīve Dievu priekšā, kādiem mums ir jābūt. Tāpēc apjozuši savu prāta gurnus un modri būdam, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves – mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem, un to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļūsi arī par cerību uz Dievu. Savus dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību, Mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst. Bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Aleluja! Tiešām slavu Dievam par šo vārdu. Un te ir atbilde. Kā paklausīgi bērni neveidojat savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā. Agrāk es dzīvoju, man bija kārdinājums, alkohols, cigaretes, jā, izlaidīgs dzīvesveids. Man neko nevajadzēja, man nevajadzēja ne strādāt. Un man, man bija labi atrasties kaut kādās kompānijās, staigāt. Tas bija mans dzīvesveids, jā. Es taisīju problēmas saviem vecākiem, ka viņiem bija kauns pa manīm bez mazai iet uz, uz ielas ārā, ka cilvēki nāk klāt un stāst pa manīm. Tajā brīdī jau es to nenovērtēju, tāpēc, ka man jau bija pasaulīga domāšana. Bet paldies Dievam, ka viņš savā žēlstībā man dzīvi ir izmainījis, viņš man ir devis skaidru prātu, jaunu sirdi. Es Dievam esmu visus grēkus atdevis. Un es sapratu to, ko Dievs uh, uzrunāja man ar šo vārdu, kad, kad uh, mēs jau neesam vienkārši tāpat atpirkt ne ar kaut kādām niecīgām lietām, bet mēs esam atpirkt ar Jēzu Kristus svētajām asinīm. Jēzus uzņēmā šo upuru dēļ, dēļ manis, dēļ ikvienu no mums, kad viņš atdeva savu dzīvu <clears throat> pie krusta, tad, kad, <clears throat> tad, kad viņas, viņu sita, kad viņam bija salauzt miesas locekļi, viņš izjūt šīs sāpes, ja, un, ka tas tas bija dēļ tā, kad es vienkārši staigāju apkārt savā pasaulīgā dzīvesveids uztare. Un es sapratu to, kad uh, es vakar braucu pa pilsētu un es skatījos bars jaunekļu sēdēju un es atceros, uh, kad es tāds pats biju, kas staigāja, sēdēja pie veikaliem, sēdējām baros, sakasījām pēdējos santīmus Latvijā, lai būtu kaut kāds alkohols, ko nopirkt un Un vienalga nebija uzdaramais, dzērām no pumpīt ūdeni, vienalga, ja, ka tikai pašam labi, ka tikai tu būtu apdūs. Un es skatījos īstenībā, cik tie cilvēki, kā viņa dzīves tiek iznie, izniekots un ka viņš jauns būdams, ka viņam ir pārpa 20 gadiem un kad viņš jau izskatās jau nopams un jau, jau tu līdzīgi tā kā bombzim, tas stāvoklis ir. Ka es Dievam teicu, paldies Dievs, ka tu man no tā esi atbrīvos, ka, ka tu man esi Dievs jaun, jaun sirdi, ka, ka man ir jauna dzīve, ka man ir, ka tu man esi devis ģimeni, ka man ir eh, darbs, ka tu man esi svētījis ar tām lietām, un es sapratu to, ka man ir vēl vairāk jācien Dievs, vēl vairāk jāmil par tām lietām, jo tas, kas bija agrāk, tas vairs nav, tas vienkārši tas ir atstāts pie krusta, un es tiešām no visas sirds, jo pasakos Dievam, un es iedrošinu arī jūs, es ticu, ka mums katram ir bijusi ir, uh, eh, savu pagātne, ja, un jūs paskatāties arī tagad uz savu dzīvi, <clears throat> kāda mēs esam tagad, ka mēs varam nākt uz dievkalpojumiem, ka mēs varam priecāties, mēs varētu, varam slavēt kungu, ja, par to, ka viņš mūsu dzīves ir izmainījis. Un tāpēc mācīsimies būt pilnīgāk, mācīsimies mīlēt viens otru, mācīsimies novērtēt tās lietas, ko Dievs ir ielicis tagad mūsu sirdīs, novērtēt to, kāda mēs bijām pirms tam – ko mēs darījām, kā, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies un kā mēs tagad visu tās lietas uztaram. To, ka Dievs mūs, mums ir devis savu gudrību, ka mēs daudz lietas pārdomājam savā sirdīs pirms mēs runājam. Un Dievs mūs māc būt par paraugiem tiem cilvēkiem, kas ir ārpus, kas nepazīst Dievu. Tāpēc uh, es sapratu to, ka Dievs grib, lai mēs ar savām dzīve, ar savu dzīvesveidu rādam piemēru to, kādiem mums ir, kādiem ir jābūt cilvēkiem, kas ir aicināti uz svētu dzīvu. Un tas pats ir apkārt. Mani ģimenes locekļi rādi cilvēki, draugi, paziņas, tāpat ir darba kolēģi, kas nepazīst Dievu, ja? bet uh, es jūtu, ka uh, vēlns jau arī nesēž malā. Sātans taigā apkārt un visu laiku uh, provocē situācijas, ja, caur kaut kādām uh, aprunāšanām, ar kaut kādiem meliem, dusmas, lai ielaist, ja, lai, lai parādītu to, nedz, kāds tu biji agrāk, vai tad tev nepatīk, pieņemsim, tur iedzert, vai tad tu negrib reku pārkāpt laulību. Ir tāda uzbrukuma, ir tāda uzbrukuma, es atzīšos, bet uh, uh, saprotot to, cik uh, kāda cena jēzus pie krusa izciet manas dēļ, un es sapratu to, ka es vienkārši tām, tām lietām un <laughs> jāturās pretī vienalga kaut vai cik grūti, bet uh, pateicoties Dievu žēlstībai, ka Dievs man ir devis šo autoritāti, ka mēs varam stāvēt pāri visiem kārdinājumiem, visām grūtībām, mēs esam uzvarētāji. Dievs mums ir devis, Dievs mums ir devis spēku, Dievs mums ir devis savu, savu autoritāti, un ka mēs varam tiešām būt, būt tā kunga priekšā svētais dzimums, un tāpēc es tiešām gribu jūs iedrošināt, novērtējiet to, kā jūs dzīvojat, novērtēt katru brīdi, katru, dzīvi, katru dienu, lai tā diena, lai tā dzīve, ko mēs dzīvojam, lai viņa būtu tīkam Dievu priekšā. Novērtējiet to. Atcerieties to, ka Dievs, ka Dievs savā mīlestībā ir sūtījis Jēzu Kristu, kas mūs ir izglābis no grēkiem. Un mums ir jābūt visu laiku pateicībā par to. Pateicībā, tāpēc, ka mēs, tāpēc, ka mēs esam Mēs esam tiešām Dieva aicināti. Un, lai tiešām šis, lai šis vārds jūs uzrunā, es vienkārši gāri nerunāšu, tāpēc, ka mums ir 12. tā kā jābeidz viss, un es lūdzu, lai svētais gars uznācis caur šo vārdu, pārdomājot savā sirdī šo vārdu, esiet paklausīgi, esiet mīlestībā, cienīt, cien, cieniet viens otru, atcerieties to, kad uh, ka Dievs mūs mīl no visas sirds, ka Jēzus Kristus spēkā mēs esam uzvarētāji, mēs esam gaismas bērni, mums ir jāmirdz kā šiem spīdekļiem šajā pasaulē, un mēs tāpēc arī esam nolikt katrs savā vietā, lai mēs kalpot, lai mēs nestā kunga evaņģēlī, un uz to mēs arī esam aicināti, un atcerieties to, ja mēs staigāsim Dievu priekšā bībā, ja mēs klausīsim viņa balsi, ja mēs ievērosim viņa likums, tad Dievs mūs svētīs svētīdam svētīs. Kā 5. mūsu grāmatā 28. nodaļā rakstīts viss šīs svētības vārdi. Un es personīgi negribu savu dzīvi vienkārši izniekot tāpat, nodzīvot no rīta līdz vakaram, aiziet kulēt, bet es gribu viņu nodzīvot tā, kā Dievs to vēlas, un tāpēc es, es lūdzu, un lai, lai katrs mēs, sākot katru rītu, mēs lūdzam, lai, lai katra diena būtu tīkam Dievu priekšā lai mēs dzīvotu gudri, lai mēs dzīvotu paklausībā pēc viņa prāta. Un Dievs mūs svētīs, Dievs mūs svētīs, Dievs mums dos augļus, Dievs mums dos situācijas, jā, kas varbūt mums būs kā eksāmens, ka mēs iesim cauri, bet mēs ar grūtībām kļūstam stiprāk. Mēs kļūstam stiprāk un mēs kļūstam ciešāk. Un jo vairāk mēs gribam tuvoties Dievam, jo, jo vairāk mēs uh, dabūsim varbūt uh, panest tās grūtības, bet mēs kļūstim, kļūsim izturīgāk. Un pēdējos laikos būs vēl uh, lielāk, lielāk šie pārbaudījumi tagad. Vairāk būs visādi izaicinājumi, vairāk vēlns mēģinās mums kaut kādā veidā izšābīt. Bet pāri visam atcerieties, ka Dievs ir ar jums. Dievs ir ar mums ir katru. Tāpēc esiet svētīti, lai jūsu dzīves tiešām ir tīkams Dievu priekšā. Lai Dievs jūs svētī. Paldies lūksim par šo vārdu. Katrs savā sirdīs, jūs zinat, kas ir tās lietas, varbūt, kas, kas nav varbūt sakārtots attiecībā pret Dievu. Vienkārši lieciet tās lietas priekšā Diev, Dievam, lūdziet, lai jūsu dzīve būtu tīkama, lai jūsu dzīve būtu pilnīga, lūdziet, lai jūs būtu svētāk, jo Dievs ir svēts un Viņš aicina, lai jūs arī būtu svēti, lai mēs ik viens būtu viņa tūmā, kā viņa mīļie bērni. Jo atcerieties, ka Jēzus katru visu laiku ir tēv, tēvam blakus, un viņš laika aizlūdz par mums. Tāpēc mīliet, mīliet Dievu no visas sirds. Mīliet un visas lietas, ko jūs darat, darat pēc Dieva prāta. Mīļas kungs, es tev pateicos Dievs par šo, šo vārdu, kungs. Es tev pateicos Dievs par to, ka tavs vārds ir patiesa ka Tavs vārds, kungs, ir tas, kas mūsu dzīves var izmainīt, var vadīt Tēvs. Un es lūdzu svētais gars, lai tiešām, lai mūsu dzīve būtu tīkam Tavā priekšā, kungs. Lūdzu svētais gars, palīdz mums nolikt visu tās lietas, kungs, Tavā priekšā, kas ir nesakārtots. Palīdz mums, Dievs, būt vēl šķīst, šķīstākiem Tavā priekšā, šķīst mūsu kungs. Mīļas Jēzus, lai Tavs asins pārklāj mūs, lai Tavās asinīs mēs esam dziedināt un brīvu no visām tām kārībām, no visiem tiem kārdinājumiem, no visām tām pasaules uh, problēmām, kas ir apkārt, lai mēs viņus neusūcam sevi, bet lai mēs, kungs, varam staigāt pāri, lai mēs visam, kungs, ejam cauri, kungs, tavā žēlstībā, skatoties uz tevi, raugoties uz tevi, Jēzu, to, ko tu esi izciets pie krusta mūsu dēļ, ka tu esi izciets šis, šis sāps, ka, ka tu esi izciets šīs sāpes, šīs grūtības mūsu dēļ, Palīdz mums, kungs, katrā brīdī, kad mums nāk virsū šie, šie kārnājumi, kad mums nāk virsū šīs, šīs pasaules ietekmes, lai mēs apzināmies to, ko tu esi izciets pie krūst, lai mēs paējam no tā malā, Dievs, lai mums ir Tavu gudrību, Dievs, pastāvēt pāri visām šīm grūtībām, visām šīm problēmām, Dievs. Un es Tev lūdzu, kungs, lai no šī brīža mūsu dzīves būtu svēts, Dievs, lai mēs būtu vēl svētāk Tavā priekšā, Dievs, jo Tu esi svēts, Dievs. Palīdz mums, kungs, turēties pie Tevs, pie Tavu vārdu, Dievs, lai mēs, kungs, neatraujamies no Tevis. Vēl svētais gars mūs vēl tuvāk tam kungam, lai mēs, Dievs, Staigājam katru soli, katru dienu ar Tavu žēlastību, Dievs. Lai mēs neko nedomājam, neko nedaram pēc savu prātu, Dievs. Lai visi saskaņots ar Tavu prātu un ar Tavu gribu, Dievs. Es lūdzu, kungs, Tavu gudrību, kungs, visās lietās, Tēvs, lai mēs būtu pareizi, lai mūsu dzīve būtu pilnīga, kungs, Tavā priekšā, Tēvs. Es Tev lūdzu, kungs, palīdz mums, kungs, arī apzināties to, ka mēs esam grēkoši, lai mēs, kungs, no visas sirds nožēlojami katru grēku, Dievs, un lai mēs, kungs, esam, kungs, tīri, Dievs, lai mums, kungs, ir šī šī apziņa, Dievs, ka mēs, ka mēs Dievs nedrīkstam grēkot, Dievs, ka mēs nedrīkstam grēkot, ka mums ir Tēvs jānāk Tavā priekšā un jābūt, kungs, patiesiem, kungs, atvērtiem Tev, Tavam vārdam. Es Tev lūdzu, kungs, svētī mūs, svētī mūsu ģimenes Tēvs, svētī, kungs, mūsu attiecības ar Tev, Tēvs, lai katram no mums tās attiecības ir pilnīgas, kungs, lai viņas ir paties, Dievs, lai viņas nav neviltots un neliekuļots, Dievs. Vādi mūsu dzīves, Tēvs, vādi mūsu dzīves. Tu redzi, Dievs, mūsu, mūsu sirds, Dievs. Ja tās ir, kungs, kādā situācijā nocietināts, Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu tās atver. Palīdz, Dievs, mums, kungs, būt atvērtiem Tev, kungs. Tavam svētajam garam svētais gars. Nāc un dar mūsu dzīves, nāc un dar mūsu pilnīgas. Svēts tā kunga priekšā. Es Tev pateicos, kungs, un lūdzu Jēzus vārdā. Amen.